не зрозуміти. Вони всі проводжали полковника аж до машини. Щасливо, ще раз побажав матузов. Загув мотор війнула пилюга, зник з очей малесенький червоний вогник. Тепер уже не боялися їздити із засвіченими фарами. Повернулися в будинок. Іван міцно замкнув двері на всі гачки й прогоничі. На кухні поралася Раїса, гріла чай розігрівала концентратну гречану кашу. Сідайте до столу, запросила вона. Галина не відповіла нічого. Підійшла, сіла, випила склянку чаю, допомогла помити посуд, потім сказала на добраніч. Я стомилася сьогодні. Піду спати. На добраніч, відповіла Раїса. Завтра треба, щоб командуючий аж ахнув, побачивши, яка красуня наша мадонна. Чому це так потрібно? Не знаю, для переконливості. Нам ну, з тобою теж можна буде поїхати? спитав Іван. Напевне. А я нікуди не поїду, вирішила тітка. От коли ордена чи медаль дадуть, тоді він мене й побачить, товариш командуючий. Добраніч, сказала Галина, зачиняючи за собою двері, уважно, міцно ніби від того, як їх буде причинено, щось залежало в її житті. Кімната її була малесенька, затишна, вузьке залізне ліжко, шафа, стіл. Зайшла, засвітила каганця, зразу на стінах заворушилися тіні, сіла до столу. От вона й настала її остання ніч. Галина йшла до неї довго, дуже довго аж від самісінького жовтого глиняного горбочка у далекому прикордонні. Маленький Вальтер лежить поруч на столі. Варто тільки простягти руку, і він опиниться в долоні. А чи має вона право так чинити? Напевне, має. Тепер ніби дві галини жило в її душі. Одна горда й незламна сильна перемогою над собою, над генералом Атінелі, штандартенфюрером Шпрингером, друга, та, що відвідувала готель Люкс, принижена. Що ж вона зробила все так, як треба, але від усвідомлення цього ні першій, ні другій Галині не легше, і знищити одну, не знищивши другу, просто неможливо. Вони єдине неподільне ціле, яка з них краща, яка чесніша. Чомусь пригадалася примовка. Переможців не судять. Неправда. Переможців судять. Але це мусить бути тільки свій власний, жорстокий і праведний суд над самим собою, бо ніхто інший права судити її не має. Там, на далекій братській могилі, вона дала клятву, виконала її. Тепер усе, для чого вона народилася і жила на світі, вже зроблено. Думка про зраду чоловікові, хай навіть мертвому, просто не приходила. Її не було цієї зради. Але все-таки жити, носячи в собі отруйну, принизливу згадку, неможливо. Люди мовчатимуть. Орден для них найкраща відповідь. Але сама Галина не мовчатиме і говоритиме собі все. Вона чиста, як дитяча сльоза перед людьми, і водночас забруднена перед собою. Раніше, коли треба було зробити справу, врятувати тисячі бійців, про це не думалося. Але рано чи пізно мусила з'явитися й ця думка. Тепер Володимир Стороженко, такий, якого бачила востаннє, постав перед очима. Обличчя смертельно бліде, в кіптєві порохового диму і плямах крові. Його і тільки його одного все життя любила Галина, і все життя залишалася йому вірною. Ну що ж, все ясно. Цей рішенець з'явився не тепер. Про нього багато думалося в довгі зимові ночі, і смерть здавалася звільненням від усіх страждань і сумнівів. Але тоді не можна було вмирати, бо на землі залишалася сила селенна незроблених справ, від яких залежало життя багатьох тисяч молодих веселих хлопців, зодягнених у солдатську форму. Дуже хотілося б усі удари, їм призначені, прийняти на себе. Якоюсь мірою це вдалося. Правда, не всі удари вдалося відвернути. Тисячі й тисячі могил вже виросли на землі України і ще не мало вирости від Балтики до Чорного моря. Але тут уже Галина не може зарадити нічим. Групу Мадонна ліквідовано. І це справедливо, бо вона зробила все призначене її житті. В коридорі почулося шарудіння. Іван тихо підійшов до дверей Галининої кімнати, звідки пробивався промінчик світла, постукав. До тебе можна? Ні, відповіла Галина. Я вже лягаю спати.